компас не барахлив, і йшлося швидко і легко, хоча собаки тягли чималий вантаж. Нансенові пощастило вичинити дві тюленячі шкури, і він кільком собакам замінив парусинові жилети на шкіряні. Він майстер на всі руки. День сьогодні тривав п'ять з половиною годин, і, хоч ніс і щекав Макміллана, ще не відійшли після минулих мандрів, але ми бадьоро посувалися вперед лишаючи по собі невидимий нам пунктир дощаних вішок. Чи знайдемо їх дорогою назад? Раймон раз по раз випереджав усіх і підходив до мене. Я знав, що йому хочеться поговорити про ту японочку, яку він уперто називає Жанет. Але я відмахувався і кивав на компас. Не заважай. Вирушили за півгодини до світанку і ще завидно прибули до ближнього ріжка дворогої бухти, де колись вибралися з айсберга на бар'єр і де тепер лежали наші тюлені. Їх лишалося близько 20 штук. Сніг давно позасипав наші ями, але ще не встиг злягтись, і ми поставили намети досить швидко, хоч потім довго і старанно забивали пакільці, шукаючи міцної криги. Бо намети мали стояти тут не день і не два. Раймон хотів був присусідитись до мене, але я боявся його теревенів і поквапливо пірнув у матросів мішок, а він мусив іти на постій до шотландця. 24 серпня. Вчорашня поїздка не минулася без жертв. Сьогодні майже всі простужені, особливо я і Мерсьє. Тільки нам сина не беруть жодні вітри й морози щасливий чоловік. На цьому континенті треба бути тюленем або ескімосом. Мерсьє прогаркотів. Страшенно підступна леді, оця земля королеви мод. Слава Богу, що хоч не згадує про Жанет. Завтра вирушає професорова група. Він аж неначе зрадів, що ми попростуджувались, кашляємо і хрипимо. Цей чикавський шкарбун не любить бути під чиїмось началом, а я не можу забути йому тих днів, коли вони заблукали, а ми марно розшукували їх по всьому льодовику. Хоча тепер дорога позначена віхами, професор сьогодні сам сказав ми тоді збились, але за законом логіки одна й та сама помилка рідко повторюється двічі підряд, матроус. Покладіться на мене і пийте гарячий чай. Завтра вони вирушають невеликою групою в чотирьох професор Нансен, Лорд і Хоцудай. 25 серпня. Мій Бенедикт занудьгував. Учора місіс Кет і Потоцький помітили з бар'єра, а потім розповіли мені, що в пінгвіновій колонії вилупились пташенята. Як це вони могли помітити з такої далини? Але Бенедикт нудьгує. Певно, він збагнувся якимось відчуттям, бо вранці раптом почав битися двері. Джон Сміт випустив його на двір, і пінгвін повернувся перед самим смерканням, увесь подзьобаний і в синцях. Довго чистився і ображено відвертався навіть від мене. Такого самим раніше не помічав. Певно, колонія остаточно його вигнала. Він чужий серед своїх. А в мене вечорами нестерпно болять п'ята й пальці, які Джон Сміт уже давно викинув з бар'єра або закопав десь у снігу. 26 серпня. Сьогодні мав прибути філ. Що з ним знову сталося? Вдруге підряд. Ніколи не вважала його нікчемою. Просто цьому чоловікові останнім часом не щастить, а може, і не тільки останнім часом. З філа ніколи б не вийшов справжній бізнесмен. Його надто часто переслідують невдачі. За стінами гуде й гуде. Я пішла до матроса і сказала: якщо вони не повернуться сьогодні вночі, треба йти на допомогу. Він зітхнув. У нього температура, і я не мала права провокувати його на таке, але ж ті четверо потребують допомоги. До того ж, у крайній каюті на все приміщення хропів пад, і ці безтурботні звуки виводили мене з рівноваги. Матрос хрипко сказав.